Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen. Ee, bugün programımızda Türkiye'de çeşitli yerlerinde bir süredir eğitimleri olan e, permakültür diye bir konuyu konuşacağız. Aslında daha önce de konuşmuştuk Açık Radyo'da ama daha da detaylı ve hem de hocası da buradayken hazır onu da yakalamışken e, Penny Livingston burada. Hoş geldiniz. Hello. <laughs> Hello. Ee, Merhaba. Ve, e, ve permakültür uzmanları diyebileceğimiz Andrew Zions ve Filiz Telek de yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Şimdi önce bir sormak istiyorum. Çünkü bu biraz Japonca gibi bir kelime. Permakültür nedir? Ee, bize bir daha bir anlatabilir misiniz? Herhalde 10 kere daha sorabilirim bunu. What is permaculture? Could you explain? Yes, um, permaculture is a design system that's based on solutions and really rooted in how we can live more um, sustainably on the planet. So it's how do we design our human settlements that have the stability and resiliency of a natural system? And it's rooted in observation of nature. Okay. Evet, Türkçesi olarak e, sürdürülebilir yaşam alanları için bir tasarım e, bilimi olarak söyleyebiliriz permakültürün Türkçe anlamı. Ve e, gözetleme ağırlıklı bir bilim. Yani doğal sistemleri gözetleyerek o sistemlerin zenginliği ve döngüsünü taklit ederek e, böyle bir sürdürülebilir yaşam alanları da tasarlayabiliyoruz. O zaman aslında bir çevreci bir hareket Değil mi? E, peki bir örnekler verebilir misiniz bununla ilgili? Yani nasıl hani daha e, akılda kalması için ya da daha görselleyebilmemiz için can you give some examples where we can actually you know understand deeper? Yeah. Um, well, some of the examples for urban situations is starting to get to know neighbors, get to know the community, um, learning how to grow food organically where we live. That's a big part of the solution. Also, looking at water and how do we treat water because that's um, a big uh, issue that's happening on the planet in terms of commodification of water, and so we have to keep access to clean water. And there's a lot of solutions related to that that we talk about in permaculture design. Evet cevabı e, örnek olarak aslında şehirde oturduğumuz yerde bulunduğumuz mahalledekilerle, komşularla, e, şehir ayağımızın altındaki kaynaklarla bir e, ilişki kurmamızla başlıyor aslında permakültür. Ve çok önemli bir, bir detayı İstanbul'da herhangi bir şehirde su ile olan ilişkimiz. Yani Penny'nin söylediği su çok kısıtlı bir kaynak ve bir dünyanın çok e, yerinde hatta Türkiye'de bu sene su Dünya Su Forumu oldu. Hani biliyorsunuzdur zaten de su özelleştiriliyor ve bu yani buna karşı nasıl çıkabiliriz ve kendi suyumuzu nasıl hasat edebiliriz gibi konular. Ayrıca çok önemli bir detay şehrin ortasında bile güzel organik gıda üretimi öğrenmemiz. Yani bu da çok önemli bir detay. Tam burada hani böyle uzak bir yerden getirmek değil de hemen şehrin, şehrin içinde ya da hemen dışında e, gıda üretimi öğrenmemiz aslında çevrecilik hep böyle dışarıda yapılan bir şey. Hatta organik üretim de hep dışarıda yapılan bir şey gibi. Ama sizin bahsettiğiniz şey sanki şehrin içinde tam da göbeğinde o otobüsün içindeyken bile çevreci bir hareketten bahsediyorsunuz değil mi? Yani evet. çok akıl, akıl almaz bir şey bir yerde de. Ee, mesela suyla ilgili neler yapabiliriz? Ee, yani evdeyken hani o şehrin tam da göbeğindeyken neler önerirsiniz? Hı hı. So I'm just saying, you know, it, this is it sounds a little crazy because um, we're in the city in the traffic and you're saying you can be ecological in while you're in the city. Mm-hmm. um, so what what is the first step that I should take uh, about water, let's say? Like, what would you suggest offhand? Um, yes, well, some of the solutions are hard for somebody to just do without reconstructing their buildings and things like that. But in relationship to water, one of the things we could do in the city would be just recycle our laundry and bath water and start routing it out to your garden. But that's not something that you can do um, on your own. But if you own a building, you know, there's ways of redesigning our infrastructure for some of the water issues. Um, I'm not a proponent of people hauling buckets of water <laughs> out <laughs> to the garden. But if there's a way of somehow piping it out to the garden, you, we can reuse water there. Um, but on a on a more personal level, I think it's important to start supporting local economy and um, supporting people, the farmers that are around Istanbul, for example, and try to start buying organic food, buying local, supporting um, if there's somebody in the city making clothing or pottery, to start supporting, keeping the money within the city is a very important um, piece. And I think also um, a big part of permaculture design is around energy. Like, how can we reduce the amount of energy that we're using? So, uh, biking, walking, using public transportation to get to where we need to go, um, carpooling. There's a lot of things in the city that really involves cooperation with mm. our neighbors, and so those are some some basic ideas. Yeah. Ve cevabı biraz uzundu. Ama e, hatırlayacaklarımı söyleyeyim. Filiz sonra biraz bir şeyleri ekleyebilir. İlk başta su ile ilgili sorunun cevabı kendi e, evlerimizde hani su tesisatı fazla değiştirmeden belki fazla bir şey yapamayabiliriz ama basit bir değiştirme değişikliklerle Mesela çamaşır suyu, bulaşık suyu, duş suyu gibi bazı gri su dediğimiz suları tekrar kullanabiliriz. Bahçeye aktarıp bahçeyi Sabunun sulayabiliriz. Sabun değil mi peki? Sabunun zararı yok mu? İşte ona göre çok kolay arıtma sistemlerle hmm. olabilir ya da ona göre çok ekolojik sabunları da kullanabilirsin ama iki, iki şekilde de olabiliyor. Ama Penny'nin dediği daha önemlisi aslında yerel ekonomiyi desteklememiz. Hani şehirdeki e, şey e, imalat e, edilen ürünler, ürünler ve servisleri ve hizmetleri Hı. kullanmak. Hani büyük bir şirketin ürünü değil de e, sokağımızın başındaki kasaptan et almamız veya hani e, yerel e, çiftçilerin Sanat. yerel sanatçıları e, Desteklemek. desteklememiz vesaire. Hani yerel ekonominin önemi burada başlıyor. Yani hemen mahallenizdeki esnaflarla e, ya da sanatkarlarla. organik pazarlardan da bahsetti. Yani E, özellikle yereldeki çiftçilerin ürettiği organik üren ürünleri tüketmeye özen göstermek. E, buğdayın Şişli'de başlattığı ekolojik halk pazarını kaçırmamak eğer İstanbul'da yaşıyorsak. E, bir de enerji kullanımı ile ilgili e, bir takım e, değişikliklere gidilebilir. Hani en basitinden e, sürekli her yere arabayla gideceğimizi yürüyerek, bisiklete binerek e, bir takım otobüste ya da e, bir bazı ener- önlemler almış olabiliriz. Evet, Hı? açıkçası enerji tüketimimizi azaltmamız yani. Uh, one thing that's happening where I live in the uh, San Francisco Bay Area in California, our people are starting to put in rooftop gardens on their rooftop and it has many, many benefits for city, urban um, climate, in, in addition to not only saving energy by growing food where it's being eaten, but mm-hmm. also in terms of keeping the city cooler oh. by having plants on the roof. Mm-hmm. Evet, San Francisco'da çok iyi bir örnek bunun. Ee, insanların birçoğu çatının üstünde bahçe ya, ya da canlı çatı dediğimiz bir sistem yaratmaları. Ee, Böylece hem e, şehirdeki gıda üretimi e, mümkün kılıyor. Aynı, aynı zamanda da şehri serinletiyor. Çünkü daha az e, betonlaşma ve daha az ısı e, stokluyor o binalar ve çatıları. Ve çok güzel bir çözüm Hmm. Yani biz de şimdilik baz istasyonları <laughs> galiba çatılarda sadece <laughs> cep telefonu baz istasyonları bahçeleri var. <laughs> Ondan sonra maalesef bu 3G yüzünden 9 katına çıkacakmış baz istasyonları. O yüzden bayağı wow. üzüntülüyüz yani hani çevreci şeyler olarak hani gruplar olarak. Obama seçildi ve Obama e, çevre için bir ümit oluşturuyor mu Amerika için? Hmm. Um, I I have a lot of hope. with for the next four years and maybe eight years. Um, and so a lot of us are really gearing up momentum because there is a lot of support in the Obama administration for green jobs, for having a more intelligent approach to the environment. Uh, Obama is a very um, he's very smart and, and he has an amazing um, vision, I think, for the country. Uh, I don't agree with everything he does on the one hand, but on the other hand, he's a huge leap in the right direction for us in the United States. So I have a lot of hope. <laughs> evet, Penin'in dediği çok çok ümidim var dedi. Yani Obama'nın e, çevre için yaptıkları çok önemli ve çok e, bizimle çok arkadaşla birlikte e, bayağı harekete geçiyoruz. Bu önümüzdeki dört yıl için özellikle çok e, ümitliyiz. Çünkü bayağı e, yeni yeşil e, işleri, işleri destekliyor. Girişimleri destekliyor. Hı-hı. Girişimleri de destekliyorlar ve yani her yaptığıyla e, hem fikir olmasam da çok mutluyum ve çok ümitliyim Hı-hı. dedi. Hı. Peki o zaman e, permakültürle devam edelim. Yani hani Obama'nın özellikle permakültürle ilgili bir kelime, cümlesi var mı bilmiyorum <laughs> ama <laughs> yani genel olarak çevreyle ilgili vardır da. E, şimdi permakültürün bir de ekoloji, ekonomi ve etik diye 3 E diye bir konusu varmış. Bana çok ilginç geldi. Bundan da biraz konuşabilirsek. So hmm. I'm just asking about the three E. Hmm. Could, could we talk about that? It's an interesting subject. Yeah, I mean that's one of the things I love about permaculture is it's it embodies the whole picture of sustainability. So it invol involves ecology, economy, agriculture, um, education, um, politi politics, you know, in terms of laws, codes, land access, social justice. And, e, e, sürdürülebilirliğin e, büyük resmini kapsadığı için ben özellikle zaten permakültürü çok seviyorum dedi Penny. E, permakültür perspektifinden baktığımızda işte ekonomi, e, politika, e, eğitim, e, işin sosyal boyutu bütün bunların e, tümünü kapsayan e, bütüncül bir sistem permakültür. Evet. Yani bu çevreciler, çevrecilik genelde böyle hayır yapmayı çok içeren bir şeydir ve o yüzden de birçok gruptan da tepki toplar özellikle ekonomistlerden. Çünkü sanki ekonomiye karşı bir şeymiş gibi ama bu ekonomiyi de kapsayan bir şey ve aslında ekonomik gelişmeyi de isteyen bir şey ve ona yönelik çalışan bir sistem galiba değil Hı -hı. mi? Kesinlikle yani sistemin dışına e, itmiyor. İtmiyor. Çıkamayız. Zaten ekonomi hayatımızın çok önemli bir parçası. Herkes parayla yaşıyor. Ha farklı çözümler olabilir. Yerel paralar yaratılabilir. Amerika'nın birçok örneği var burada bu konuyla ilgili ya da Penny'nin daha önceki söylediği daha yerel ekonomiyi destekleyerek o onu e, ön plana çıkarabiliriz, Hı. geliştirebiliriz. Permakültürün babası Bill Mollison bir lafı var. E, ekolojik olarak sağlıklı, ekonomik olarak da üretken ve verimli sistemler kurmak üzerine tasarlanmıştır permakültür. Evet evet yani verimlilik üzerine hani hayır Hı. yapma artık yerine şöyle yap ve daha verimli olsun. Doğayla nasıl daha uyumlu e, ve doğanın kullandığı çözümleri e, kullanarak Gelişim. nasıl daha üretken olabiliriz? Yani minimum girdiyle minimum müdahaleyle doğaya kaynakları tüketmeden ama bolluk bereket yaratarak nasıl tasarlayabiliriz insanların yaşam alanlarını? Bunu çalışıyor permakültür. Evet, bolluk ve bereket çok e, önemli Hı-hı. kelimeler. Hı-hı. Çünkü biz zaten çevreci olarak şey düşünüyoruz. Senin söylediğin gibi yok tüketmeyelim, yapmayalım falan ama ha, Hiçbir şey yapmayalım, ölelim. <laughs> E, evet, <laughs> permakültürde o bolluk, o e, abundance dediğimiz olay çok önemli. Hı-hı. Çünkü öyle bir canlıyız. Yani o bollukla, o bereketle kavuşmak istiyoruz hayatta ve onu yapmadığımız sürece de kendimizi kısıtlamış olacağız o yüzden. Ve o yüzden de bir teknik bir sistem aslında değil mi? Teknik, teknolojik ve teknik so e, çözümleri var. Evet. Hı E, Penny'nin güzel bir lafı var. Onu söylemek istiyorum ben burada tam yeri çünkü. Hani çevreci harekette e, çok ekstrem durumlarda baktığınızda hani insanlar olmasa dünyada daha iyi olacak belki hem yer, yer küre için hem hayvanlar bütün canlılar için diye bir söylem vardır ve bu aslında bu da çok tehlikeli bir söylem çünkü e, e, insanları hem apatiye itiyor hem de e, kendi kendimizden nefret etmemize yol açacak bir söylem. Tam tersi permakültürde insanların e, doğanın bir parçası olduğu, ekosistemin bir parçası olduğu ve çok önemli rolleri olduğunu ve eğer biz istersek ve akıllı tasarımlar yapabilirsek doğadaki bolluk, bereketi ve çeşitliliği artırabilecek bir e, rol oynayabileceğimizi vurguluyor permakültür. Yani hayır insanların bu dünyadan yok olması gerekmiyor. Tam tersi İyi öyle var. öyle yaşa öyle bir şey. şekilde yaşayabiliriz ki öyle tasarımlar yapabiliriz ki e, yer küreye tüm canlılara katkımız olabilir. Ve Penny tekrar hoş geldin Türkiye'ye. Ee, sormak istiyorum Türkiye'ye geldiğinizden beri bir sürü eğitimler oldu. Ee, neler yaptınız, nereleri gezdiniz, kimlerle tanıştınız? So Well, welcome back again to Turkey, actually. This is your first time, I mm-hmm. think. Yes. Um, so you've been teaching a lot. Can you ex- t- talk about like what you've been doing since you've been here? Mm. Uh, well, we did a uh, training down in Fethiye at an organic farm down there for eight days. And uh, I was very impressed both with the quantity and the quality of the people. It, the, the course was sold out and the people who came uh, were a lot of professionals and visionary people, I believe, of Turkey. And it was a very powerful and inspiring event. Hı hı. E, Türkiye'ye geldi. Penny işte ne zaman gelmişti hatırlamaya çalışıyorum. Eylül'ün ortası gibi ve hemen sonrasında e, Fethiye'de Pastoral Vadide 8 günlük bir permakültür çalışması yaptık biz. Uygulamalı. E, çok güzel bir çalışmaydı. Yaklaşık 52 katılımcısı vardı ve e, şey diyor Penny hem katılanların sayısından hem de katılımlarının kalitesinden çok memnun oldum. Pek çok farklı meslekten, altyapıdan e, ve vizyon sahibi insanlar katıldı çalışmaya. And then uh, we went to Ankara and I gave a presentation to the Middle Eastern Institute of Technology there. And that again was a full house, and uh, I think it was very well received. We also met with the uh, director of the institute around uh, talking about um, transforming the campus there into becoming a sustainable campus. and he's very interested in that idea and uh, looks like some things are going to happen with that. Hı hı. Sonrasında Ankara'da ODTÜ'de bir sunum yaptı Penny. E, ee, 5 Ekim pazartesi günü bir permakültür sunumu yaptı. Yine oldukça büyük bir kitle tarafından izlendi bu sunum. E, aynı zamanda ODTÜ rektörüyle görüştük, görüştü kendisi ve e, ODTÜ'nün nasıl sürdürülebilir bir kampüs haline gelebileceğini e, biraz konuştuk ve rektör bu fikri çok destekliyor. Öyle bir girişim var şu anda ODTÜ'de. Süper. Ve de şu anda İstanbul'da da bir eğitim devam ediyor. Hı hı. Ee, yani 8'inde başlayıp evet, kaçına kadar? Dün başladı. Bu... Bugün e, ve pazar günü bitireceğiz. Pazar günü 4 günlük bitiyor. bir çalışma. Ama sanırım hafta sonu e, katılım olabiliyor değil mi? Şimdiden söyleyebilir miyiz evet, acaba? Evet yarın cumartesi ve pazar için e, duruma göre katılım olabilir. Evet Benimle iletişime geçebilirler e, eğer böyle bir hmm. ya da Buğday Derneği aracılığıyla da belki. Nerede oluyor eğitim? Biraz bahsedelim. Beyoğlu misin? Yeşil Ev'de olacak. Ee, Balo Sokak No 21 <laughs> adresini de vereyim ama Hı. öncesinde mutlaka kurs organizatörü olarak benimle iletişime geçerlerse çok iyi olur. Nasıl iletişime geçilebilir seninle? Ee, blogumun adresi sürdürülebiliryaşam.wordpress.com e, e-mail adresi e, kolektifbilinç@gmail.com kolektifin tek L'si var. Ve permakültürün genel genel şey mi bahsediliyor yoksa e, ellerle yani hani hı hı. yapılacak mı bir Bu şeyler? Bu daha e, teorik ama bir yandan da diyalog üzerinden e, geçen bir çalışma. E, pratik yapma şansımız e, olamadı bu çalıştaydı ama işin teorisi işte permakültürün prensipleri, etik anlayışı, e, şehirdeki uygulamalar nasıl olabilir? E, toplumsal örgütlenme, sürdürülebilir yaşam alanları için nasıl yapılabilir? Bu gibi konulara değiniyoruz. Peki o zaman Penny'e son bir şey sormak istiyorum. Hani Türkiye'ye geri gelmeyi düşünüyor mu? Ve neler yapmayı düşünüyor Türkiye ile ilgili? Çünkü hani çok ihtiyacımız var bu konunun burada yeşermesine ve sanırım zaten burada da devam edecek bir konu. So I'm just saying uh, one final um, question. Are you going to come back to Turkey? What do you think about, you know, <laughs> permaculture in Turkey? How is it going to go from now on? Well, i I feel really honored um, to be invited here this time, and I've really enjoyed my time and visiting all around Turkey. And uh, if I get invited back, I would love to come back. Um, and I believe that uh, from the workshops that we've done and some other momentum that has happened here in Turkey, I, there's a tremendous interest in transforming Turkey to become a regenerative country and be a forward, very forward thinking. Um, and a lot of planning is going on uh, here in Turkey. So I think permaculture is going to take hold here. And there's so many opportunities because it's just beginning here. So people are getting in on the ground floor. There's many, many opportunities that can flourish here in Turkey. permuk şey Türkiye'ye bu sefer davet edilmiş olmaktan çok mutluyum ve e, gurur duydum ve tekrar davet edilirsem tabii ki gelmek isterim. E, kesinlikle permakültür e, çok e, potansiyeli var Türkiye'de tutulması ve yaygınlaşması için. Şimdiden bununla ilgili çalışmalar planlayan, projeler yapan bir sürü arkadaşımız var. E, ve eminim hani e, ileriki dönemde, yakın gelecekte permakültürle ilgili pek çok etkinlik olacak burada. Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Ee, son bir şey hatırlatmak istiyorum. Zaten burada da konuştuk ama yarın saat 8'den itibaren Ekolojik Halk Pazarı Şişli Feriköy'de e, olacak. Ve umarım aslında sizler de gelirsiniz inşallah vaktiniz olur da e, çalıştaydan. E, orada da hani yerel ve... E, ulusal e, organik ürünlere ulaşabilirsiniz. E, peki çok teşekkür ediyorum Andrew Zions, Phyllis Telek ve Penny Livingston'la birlikteydik. E, daha fazla bilgi için buğday.org'a da bakabilirsiniz veya permakültürle ilgili bir site söyleyebilir misiniz? E, e, site yok henüz bir web sayfası yok çeşitli bloglar ha, var. Ben blogun adresini vermiştim. Bir de Yahoo grubu iletişim listesi var. Permakültür Türkiye diye Yahoo gruplarında ararlarsa bulacaklardır. Tamam peki çok teşekkürler. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi